Може, той Криголам зовсім малий? Яка його тонажність, сер? Хоцудай чудово розмовляв англійською мовою, тільки з шиплячими впоратися не міг. І тонажності не знаю. Певно, якийсь неповороткий англійський гіпопотам. Гіпопотам добра істота, коли б тільки не морський пацюк. Одного разу японський криголам соя був застряв у паковій кризі, і коли б не радянський криголам, місто б його не врятувало. Давно Булат не пригадував такого випадку. Давно я це тоді ходив до школи, сер, здається, 1957 року. Ми з вами були малі. Японець дуже чемно всміхався і враження було таке, ніби він повідомляється просто задля розваги. Та незабаром усі збагнули серйозність його запитання, і аргентинський кореспондент Хуан Естрада запропонував начальникові спитати про криголам у людей, які на ньому плавали, водіїв. Спитайте, сеньоре марш. Нінтон Брус роздратовано відгарикнувся. Сер. Як на вашу думку, все англійське не варте собачого кізяка. А ви що скажете, сер? звернувся начальник до пата Лоу. Пат розгублено закліпав на дружка. Містере начальник, якби спитали мене, то корабель чудовий. Палуби чисті і аж рехтять. Усе пофарбоване в білий колір, тільки наші візели та вертоліт кольорові щоб видно було на снігу. І кухня чудова, справжній ресторан. А більшого він безпорадно розвів руками і зітхнув. Я знаю візоли і тягачі багатьох марок, а на криголамі я ніколи раніше не плавав, сер, пробачте. Пітер Макміллан був теж з Британських островів, але й він не бачив криголама бо подорожував разом з усіма. Поступово дійшли згоди, що коли Британія виділила для прес-групи ЮНЕСКО цей криголам, то тут боятися нічого. Зрештою, цієї подорожі вимагали всі, сказала Кетрін Вілсон. Так я кажу. Журналісти в полярних костюмах закивали. Від такого турне, яке можна було спокійно назвати приємним, ніхто б відмовитися не міг. Але я вам ще всього не повідомив, застеріг фільмарш. Капітан Криголами нахваляється, що коли ми не прибудемо через два дні, він залишить нам провіанту на цілу зиму і відчалить. О, Мандьо, він просто не здара. вигукнув Жак Антуан. Мосьє доктор, я з вас дивуюся. Як ви можете взагалі розмовляти з такими людьми? Зачекайте з вашими дотипами, Мерсьє. Нам не до цього. Я не можу відповідати за всіх. Це має вирішити кожен. Зараз ми підемо далі вперед, а ви всі добре поміркуйте. Домовимося в обідній провал, як повестися з цим кепом. Родоборотий норвежець, доки всіх займала проблема корабля, зробив кілька знімків. Зараз це був єдиний на всю Антарктиду фоторепортер. Він одніс апарат у фургон і прив'язав себе линвою. І коли всі поставали на місця, у небі почувся скрегіт. З боку материка, де ще вчора виднівся димок Роберта Скотта, наближався вертоліт. Його першим помітив сеньор Естрада. Філмарш наказав Мілтонові вимкнути мотор а сам поліз до кабіни. Вертоліт зробив над групою п'ять кіл, аж тоді в рації почувся зумер. Сер, ви трохи збилися з напрямку. Філмарш відповів. Знаю, обминали тріщину і зайшли миль на п'ять у бік. Як там дорога далі? Тріщин великих нема? Начебто все в порядку тільки ми летіли трохи збоку, східніше милі на півтори. Доведеться і вам скоригуватись, бо післязавтра уже демонтуємо геліокоптер.